اليوم يئس se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika Zajnice Allah Subhanahu wa ta'ala smiluje Zaista ovi ljudi, braćo su zaslužni za sve ovo danas što mi imamo svaki hadis danas koji mi prenesemo, koji učimo, po kojem radimo, inša Allahu tjela, ovi ljudi će zato imati nagrad. Selefu Salih, naši dobri prethodnici prve generacije ovoga umeta. Posjetite naše web stranice www.stazomislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Oh! стран полетели растрашкани и мал мал да умети Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O Tabas, eu bat yasin dur Eu karman ekran Me Yusuf mekrinu hemi yurtida Şur medresant Me Yusuf mekrinu hemi yurtida Şur medresant www.paltal.com Sob apud vijedi. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera.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 E, mi ćemo biznim da hitela večeras nastaviti drugi dio od onoga prošlog dersa, a govorili smo prošli put da se napomenem o tome kako su Selefu Salih, naši dobri prethodnici prve generacije, ovoga umeta tražili takav su imali hiv, kako su mogli da uče na pamet. Pa smo govorili o jednom poglavlju, to je bilo znači koliko su brzo mogli da uče. Pa smo spomenuli veliki broj primjera. Večera ćemo bi iznila htjela govoriti a, o dvije još teme, a to je kako im je bio jak njihov hiv njihovo učenje na pamet, koliko je to bilo jako kod njih. I druga tema jeste, znači, koliko su toga puno mogli da nauče. Pa ćemo za sve to navoditi primjere. I zaista svaki od, od ovih primjera jeste jedno veliko čudo. I ovo sam siguran da nema nigdje osim u umetu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam Prvo ćemo spomenuti Katade ibn Di'ame as-Sadusi. Njega smo prošli put spominjali kako je brzo učio. A sad ćemo ga spomenuti koliko je njegov hivs bio jak. Kaže an Ma'mar, kala Katade li Sa'id ibn Musayyib, ja Eba Nadr, huzi suhub, mushaf, famsik alejih, فقرأ عليه سورة البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفا ولا حرفا kaže Mamer, rekao je Katade ovaj, Ibn e, eh, Diame, Esedusi, rekao je Sejidu Ibn Musejebu, kaže o Ebu Nadr, uzmi mushaf i kaže da učim ispred tebe. Pa je ovaj uzeo mushaf i ovaj mu je proučio suru Bekaru, cijelu, od početka do kraja, nije izostario ni jedan harf, nije dodao niti jedan elif niti Joab, niti je šta izostavio toga. Znači, onako kako jeste, on je proučio. Neko će reći, pa nije to baš čudo. Kaže, ja Eba Nadr. Ah, kemtu. Kaže, o Ebu Nadr, jesam mi fino je naučio, jesam mi je fino učvrstio svoj hiv. Kaže, nam, jesi. Kale, la ene li sahife ti džabir ibn Abdillah ahvedu minni li suratil Bekare. Kaže, zaista sam sahifu, ili knjigu od Džabira ibn Abdullaha naučio bolje nego ovu suru Bekare. Eto, suru Bekare, znači bez greške je proučio ovu sahifu što je naučio hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, to je naučio bolje nego ovu suru Bekare. Ebu Nuaym, Fadl ibn Dukejn, jedan od šejhova imama Ahmeda, Ahmeda rahmetullahi alaihi, preselio je 118. godine poslije hijdre. Pa kaže Ahmed ibn Mansur, kaže, izašao sam sa Ahmedom ibn Hanbelom i Jahija ibn Ma'inom, oba dvojica veliki učenjaci ehli suneta i učenjaci hadisa i fikha. Kaže, izašli smo kod Abdurezaka i kaže, ja sam njima bio ovaj sluga, njima dvojica da i poslušam ako nešto zatreba. Pa kad smo se vratili u Kufu, rekao je Jahja ibn Ibein, Ahmedu. Kaže, želim da i padla ibn Dukeina kakav je njegov hib. Kaže mu Ahmed, nemoj ga ispitivati. Nemoj ga ispitivati, kaže, njegov je hib ja, on je čvrst. Kaže, ja hoću da ga ispitam. Pa su otišli kod njega, tamo on je izašao pred svoj dućan i sjeo je, kaže, stavio je Ahmeda ibn Hanbala sa svoje desne strane, ovoga Jahja ibn Main sa lijeve, i ja sam, kaže, bio malo ispod njih. Pa je, kaže, uzeo Jahja ibn Main a, na, na brzine prije nego što je stigao, napisa, pisao je 30 hadisa. Svaki 11 je stavio, ali hadisa od ovoga što prenosi Jahja ovaj Fadl ibn Dukej, od njegovih hadisa. I svaki jedanesti ubacio što nije od njegovih hadisa, nego, nego od nekoga drugoga. Pa kaže, želim kod tebe da čitam ove hadise. Kaže, hajde. I on je čitao deset hadisa, kad je ubacio jedanesti, kaže, to nije moj hadis. Prekrižaj ga. Pa je ucio, ovaj dalje nastavio da čita drugi deset, pa kad je jedanesti došao ponovo, kaže, to nije moj hadis. Prekrižaj ga. Pa kad je ponovo proučio deset i onaj zadnji kad je ubacio ovaj što nije od njegovih kaže onda se ona ljutio vidio je da ovaj hoće samo da ga ispita ovaj samo hoće da provjeri njegovo znanje jel? i kaže okrenuo se Ahmed ibn Handel kaže što se tebe tiče kaže ti si previše bogobojazan da bi ovo ovako nešto da uradi a što se tebe tiče kaže pokazuje na ovoga Ahmeda ibn Mansura kaže ti si nesposoban ovo da uradi kaže ovo je tvoje dijelo ti koji si uradio i kaže izvadio je nogu i udario je Jahja ibn Neina i prevrnuo ga sa njegovog mjesta i onda se naljutio, zatvorio dućan i je ušao tamo i kaže mi smo krenuli i Ahmed je pitao Jahju, zar ti nisam je njegov hirz, ali vallahi kaže, ova njegova noga što me je udario, draže mi je nego sve ovo putovanje danas što smo što smo prešli. Što ispitao je koliko je njegov hirz bio čvrst. Asim ibn uh, Abi النجود قال عاصم بن أبي النجود مرضت سنتين فلما كنت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا kaže bio sam bolestan dvije godine pa kad sam ozdravio pročitao sam Kur'an nisam ni jedan jedini harf izostavio. Dvije godine ga nije učio. Bio je bolestan, teško. I poslije dvije godine bez greške je proučio. Mi ćemo reći, pa nije to teško, zna. Možda znamo zadnji džuz ili ne znamo ni toliko, pa ono, ono ali ko zna cijel Kur'an, on se brže zaboravlja nego što se, kako kaže se, nego deva što se otima da, se, da pobjegne. E, dalje, Talha ibn Amr, قال حبيب بن يامر قال معمر اجتمعت أنا وشعبة والثوري فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب فما أخطأ إلا في موضعين لم يكن أخطأ آه، لم يكن خطأ منا كاجي معمر sakupio sam se ja i Šobe i, i Seuri i kaže došao nam je šejh da nam diktira hadise, znači šej Talha ibn Amr, i kaže, i diktirao nam je četiri hiljade hadisa i nije izostavio, niti je, niti je napravio jednu grešku. Osim na dva mjesta da je pogriješio za tih četiri hiljade hadisa. Sve iz svoga, sve iz svoga hirza i svoje glave. Zatim primjer Lakija ibn Đarah, jedan od velikih muhadisa, učenjaka, ehli suneta, preselio je 196. godine Hidreske. Kale Laki ibn Đarah, ma nazartu fi kitabi munzu hamsa ašere illa fi sahifatin jevmen, fe nazartu fi tarefi minhu sume artuhu mekane. Kaže, nisam pogledao u knjige 15 godina. Kaže, osim jedan put pogledao sam u knjigu, samo bacio onaj letnični pogled i onda je vratio knjigu na svoje mjesto. 15 godina samo je pričao i govorio hadise iz svoje, iz svoje glave. قال أحمد بن حنبل ما رأيت أوعى للعلم من وقيه ولا أحفظ من وقيه ما رأيت وقيا شك في حديثي إلا يوما واحدا ولا رأيت مع وقيه كتابا kaže Ahmed ibn Hanbel za Zatibni Džerahu, nisam vidio veće galima, nisam vidio da neko ima bolji hirs od njega. Kaže, nikad ga nisam vidio da je posumnio u neki hadis, osim jedan put, jedan dan, a kaže, a nikad nije govorio hadise iz knjige, nego sve iz svoje glave. Kale ibn Ammar, قلت لبقي عدوا عليك بالبصرة أربع أحاديث غلطت فيها kaže ovaj eh, Ibni Ammar kaže rekao sam Vekiju kaže ovi iz stanovnici Basre nabrojali su da si pogriješio četiri hadisa za četiri hadisa se znači pogriješio kaže hadesuhum bi abdane bi nahvi min elfi wa hamsa mi hadis kaže govorio sam im hadis u Abdanu i otprilike uh, uh, 5500 uh, uh, hiljadu i kaže četiri hadisa kaže to je ništa od pe, ova 1500 hadisa znači četiri što je pogriješio nije ništa. Jesu mi ja lijepo pročito. Elhu wa hamsu mi hadis. Tamam. Zatim Ali ibn Medini, učenjak hadisa, i on je najbolje znao illalul hadis. Šta je illal? On je skrivene mahane u hadisima. Ono što ne može baš na prvi pogled da se vidi. Kaže Džafer ibn Deustavi, Aqada Ali ibn أقد علي بن المديني بسمراء على منبر فقال يقبح بمن جلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب فأول حديث حدث من حفظه غلط فيه ثم حدث حدث سبع سنين من حفظه لم يخطي في حديث واحد kaže dali su mu mimber u, hadi, u gradu Samra i dali su mu znači da on bude tu glavni i rekao je loše li je da čovjek sa ovoga mimbera čita iz knjige nego da to sve bude iz njegovog tipsa i što je pročito prvi hadis pogriješio u njemu i onda poslije toga sedam godina je govorio hadise nikad nije pogriješio eto prvi put mu se desilo ali poslije za sedam godina nikad greške nije napravio a koliko bismo mi mogli hadisa vraćati Ishak ibn Rahavej ili ga neki nazivaju Ishak ibn Rahuje pošto Vejh je jedno od imena šeitana jel? međutim Rahavej Vejh u uh, perzijskom jeziku on je bio porijekom perzijanac znači mirisna jabuka a? i neki izbjegavaju to ime da mu spomenu قال أبو داود الخفاف أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه kaže izdiktirao nam je Ishak ibn Rahavej uh, 11.000 hadisa iz svoga hivza a zatim sumna kareha alejna sa harfet a zatim ih je ponovio nama da provjerimo jesmo li lijepo napisali niti je dodao jedan harf niti je oduzao tih 11.000 قال إسحاق كنت لا أكتب شيئا إلا حفظته وإني الآن لكأني أنظر إلى أكثر من سبعين ألف حديث في كتابي كاجة إسحاق سبي كاجة nisam pisao ništa a da nisam to naučio na pamet ja kao da gledam u više od 70.000 hadisa koji su u mojim knjigama znači zapisao te sve i sve naučio kaže danas kada gledam u sve te hadise iako zna i na pamet وقال إسحاق بن إبراهيم أعرف مكان مئة ألف كأني أنظر إليها كاجه znam sto hiljada hadisa kao da gledam u njih وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر قلبي صحيحة i kaže znam 70 hiljada hadisa bez gledanja znači koji su sahih وأحفظ أربع آلاف حديث مزورة i naučio sam 5000 hadisa koji su izmišljeni, koji nisu ispravni. 5000 ha, izmišljeni hadisa, šta će to da reći za ove, ha, što su sa njim? O, o, ovde o, njemu i njegovim ovaj podvizima zaista ima puno nešto ćemo i preskočiti jer ima puno o tome da se govori. Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah, preselio 241. godine قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ركوا عبد الله سين امام احمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب بقي بن من المصنف فإن شئت أن تسألني, أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام كاز svome سين Ahmed بن حنبل uzmi bilo koju knjigu od knjiga Vatija ibn Džeraha, od njegovih knjiga, i kaže, a malo prije smo ga spominjali o ti koliko je znao, kaže, uzmi bilo koju knjigu od njega i na bilo koje mjestu otvori i pitaj me o hadisu, o metnu hadisa, a da ti ja kažem kako ide njegov lanac prenoslaca Ili me pitaj o lancu prenosilaca, a ja ću ti reći kako ide onaj tekst, kako ide onaj tekst hadisa kako ide onaj tekst hadisa. Ebu Zura Razi preselio 264. godine قال أبو زرع إن في بيتي ما كتب إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة ولم أطلعه منذ كتبته وإني أعلم في أي كتاب هو وفي أي ورقة هو وفي أي صح صفح صفحة هو في أي سطر هو kaže Ebu Zura napisao sam knjige prije 50 godina i nisam ni više pogledao. Ako me pitaš bilo za šta, mogu ti reći u kojoj je knjizi, na kojoj je strani i u kojem je to redu napisano. Prije 50 godina. Kale e, Ibni Abidavud Ibn Abidavud to je sin od Ebu Dauda, poznatog muhadisa. Kaže Ibn Ebi Daud, hadesu min hivzi bi asbahan bi sitte wa salatine elfen. Kaže, govorio sam ljudima hadise u Asbahanu, govorio sam im bi sitte wa salatine elfen. 36.000 hadisa iz svoga hivza. Elzi munil vahm fi hadis. I kaže, imao sam sumnje u koliko u sedam hadisa falamma insarat wajadtu fi kitabi khamsata minha ala ma kuntu hadathuhum bi kaže kad sam se vratio kući pa sam potražio te hadise vidio sam da je od pet od tih sedam hadisa baš onako kako sam im ja i izdiktirao za 349. godine Kile ina Eba Ahmed el Asal emla 40 elf hadith بأردستان فلما رجع إلى بلده قابل ذلك فإذا به كما أملى kaže uh, ovaj Ahmed ibn uh, Ahmed al-Asal izdiktirao je 40.000 hadisa u Erdistan gdje je ta država ne bih tako znao kada se vratio kući i pogledao te hadise vidio je da nije pogriješio ni jedan hadis od 40.000 الحسين ابن احمد ابن بكير قال ازهري ovaj preselio 388. godine كنت أحضر عند أبي عبد الله ابن بكير وبين يديه أجزاء كبار فأنظر بعضها فيقول لي أيما أحب إليك تذكر لي مثل ما تريد من هذه الأحاديث حتى أخبرك بإسناده أو تذكرك لإسناده حتى أخبرك بمتنه فكنت أذكر له متونة فيخبرني بلسانيد من حفظه ف وفعلت هذا مرارا كثيرا kaže Ezheri bio sam kod ovoga uh, Ibni Bukeira i imao je ispred sebe knjige koje su bile stare i ja sam kaže gledao poneke od onih knjiga pa mi je rekao uzmi kaže koju hoćeš od ovih knjiga pa spomeni hadis, pa da te ja obavijestim ponovo o njegovom senedu, lanac prenosilaca, ili spomeni lanac prenosilaca da te ja o tekstu, o, o, o hadisu oba, obavijestim. I ja sam, kaže, uzeo, pa sam ga ispitrivo, kaže, to sam često puta ponavio, to sam puno puta ponovio. Spomenut ćemo samo još ukratko nekoliko primjera, braćo, iz sadašnjeg vremena. Kaže šejh Abdulaziz ibn Baz, rahimehullah, kaže, jedan dan je zatražio knjigu Iman od šeha Muhameda ibn Abdul Abdulahaba. I rekao onome svom učitelju, on je bio slijep, znate to, šejh ibn Baz je bio slijep, slijep. I kaže, uzeo je, rekao je da mu donesu tu knjigu pa su donijeli pa je rekao svom tom učeniku koji je bio otvori kaže otvori tu i tu stranicu na 12. redu pročitaj šta piše pogledaj šta piše u pusnoti kaže kad si zadnji put čitao ovu knjigu kaže prije 40 godina prije 40 godina i dobro se sjeća koja je strana koji je red i gdje se nalazi to što je htio da kaže svojim učenicima. Jedan od šehova uh, iz Medine, Ibrahim ibn Nasir, su Hejbani, živi, kaže, on je bio u komisiji za polaganje hivza. I kaže, došao je učenik koji je bio ovaj šesti razred osnovne škole šesti razred osnovne škole i naučio je bio Kur'an sa svim brojevima ajeta. Pa kaže, ja bih ga pitao za neki ajet, a on bi mi rekao koji je broj. Pa bih ga pitao za broj ajeta, a on bi mi rekao koji je to ajet. Pa bih mu spomenuo iz sure zadnji ajet, pa bi mi samo zadnji ajet iz te i te sure, pa bi ga on odmah citirao. Pa bi mu rekao broj ajeta, on ga citirao, koji ajet iza njega ili ispred njega, pa bi on i to citirao. Znači, nijedan put nije pogriješio. Kaže, isto jedan od šejhova, Ebu Sulejman, Halid ibn Abdullah, 1422. godine, prije koliko? Prije 12 godina. Kaže, kare علي أحد مدرسي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء حفظ عن ظهر قلب ومن دون سابق مراجع فلم يحصل منه خطأ ولا شك ولا آه تلعثم قال وكان ذلك في عام 1615 تقريبا kaže uh, nisi i čitao mu je učenik znači od početka sure Bekare do kraja sure El Isra. To je 300 i koliko? 300 30, možda malo manje, stranica. Kaže, pro, proučio je sve to, ni jednu jedinu grešku nije napravio, ni jednu grešku nije napravio, i šta je, kaže, zanimljivije, nije prije toga ponavljao. Nije se spremao za to, nego je samo onako počeo bez, bez nekih priprema. A mi ako trebamo na nalaz, pa uzmeš pa malo moraš da se vratiš, da ne bi posle bilo <laughs> za muckivanje. To je znači što se tiče ove teme, a to je kako je bio jak njihov kiv. A inša Allahu u sljedećem versu sljedeće srijede govorit ćemo o metodama učenja. Kako se uči na pamet i šta je potrebno. A sada ćemo prijeći na drugu temu koju smo večeras najavili, a to je koliko su puno mogli toga da nauče. Koliko su puno mogli da nauče. I ovo ovdje, braćo, ništa nije manje ili čudo od onoga što smo malo prije spominjali. I ponovo ćemo navoditi primjere. Kaže Abdan, preselio se 136. godine, قال علي أن يسابوري فأما عبدان فكان يحفظ مئة ألف حديث كاجي علي أن يسابوري Abdan je bio naučio sto hiljada hadisa. Sto hiljada hadisa. Ismail ibn Ajaš preselio 182. isto od imama ahli sunneta i hadisa. Kale Davud ibn Amr الضبي كان إسماعيل يعني ابن عياش يحدثنا من حفظه ما رأيت معه كتابا قدت فقال له عبد الله بن أحمد كان يحفظ عشر آلاف حديث فقال وعشر آلاف وعشر آلاف kaže Davud ibn Amr al-Babi kaže govorio nam je Ismail ibn Ajaš kaže hadise iz svoga hizda i kaže nikad mu nisam vidio sa njim da ima knjigu Pa je pitao uh, Abdullah ibn Ahmed, kaže, je li znao deset hiljada hadisa? Kaže, jes, deset hiljada i deset hiljada. Ha, ne deset, nego deset hiljada i deset hiljada. Abdurrahman ibn Mehdi, preselio 198. godine, uglavnom, braće, većinu ovih ljudi što sad čitamo, to su od prenosilaca ovih hadisa koji se nalaze u Sahihu Buhari ili Sahihu Muslim ili od ovih kako se zove had, ispravni hadijskih zbirki kaže Abdurrahman ibn Mehdi kale Ubejdullah ibn Amr al-Qawariri أملى علي عبد الرحمن بن مهدي عشرين ألف حديث حفظا Kaže, izdiktirao mi je, izdiktirao mu je Abdurrahman ibn Mehdi 20.000 hadisa iz svoga hivsa. Iz toga što je znao na pamet. Ebu Davud Etajalisi, isto od imama ovoga suneta, 206. godine, kale Amr ibn Ali al-Salas, ma re'ejtu fil muhaddithina ahfazu min Ebi Davud Tajalisi, سمعته يقول أسند ثلاثين ألف حديث ولا فخر وفي صدر أثنى عشر ألف حديث لعثمان البزي ma se'eleni anha ahadu min ahli basreti kaže e, nisam vidio nijednog jednog muhadisa da je veći hafiz od ovoga Ebu Dawud etajalisi e, čuo sam je ga da govori znam 30.000 hadisa i to nije ništa za pohvali i kaže naučio sam 10.000 hadisa od Osmana Elbizija i o njemu me nikad niko tim hadisima nije pitao od stanovnika Basre. Kaže Amr ibn Sebe Ketebu a nebi davu tajalu serbeine elf hadis valej se meahu kitab. Napisali su od Ebu Dauda tajali se 40.000 hadisa, a on nije imao sa sobom, nije imao nigdje. Jezid ibn Harun, isto jedan od muhadisa, Jezid ibn Harun, ahfazu 40 wa 20 alf hadith, bil isnad wala fah, wa ahfazu lisamijin 20 alf hadith, la as'alu anha. Kaže uh, Jezid ibn Harun, naučio sam 24.000 hadisa sa njihovim senedima. I to bez nekog hvaljenja. A, isto sam naučio od Šamina od onih koji su iz Šama kaže od njih sam naučio 20.000 hadisa Ebu Hafs ibn Tubah قال أبو داود كان يحفظ نحو من أربعين ألف حديث kaže Ebu Davud kaže naučio je otprilike 40.000 hadisa i zaista braći ja ne znam da li da nabrajam dalje da je skoro znači nevjerovatno ovi ljudi šta su sve mogli da nauče Ahmed ibn Hanbal قال أبو زرع الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث أحمد بن حنبل ينوتيو uh, kako se kaže hiljadu hiljada hadisa znači milion milion hadisa قال ذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم عبد الله kaže Zehebi ovo što se prenosi je zaist sigurno i govori njegovom o njegovom hivzu čujete Gaći čujete li vi tamo preko interneta i Muhammed ibn Ismail al-Bukhari قال محمد بن إسماعيل البخاري أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئة ألف حديث غير صحيح كاجة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري كاجة znam sto hiljada sahih hadisa i sto hiljada daif hadisa. A u svojoj knjizi Sahihu Bukhari otprilike 4000 i nešto hadisa imamo i to je izabrao od 100.000 sahih predaja. Ebu Zura Ar-Razi, malo prije smo ga spominjali, قال أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى رحلت إلى بصرة ألقى المشايخ أبا ربيع الزهراني وهدبه ابن خالد وسائر المشايخ فبينما نحن قعود في السفينة إذا أنا برجل يسأل رجلا فقال ما تقول رحمك الله في رجل حلف بالطلاق امرأته ثلاثا أنك تحفظ مئة ألف حديث كذا هو أبو يعلى أحمد بن علي بن مسنى هو zanimljiva braća priča kaže krenuo sam za Basru da se susretnem tamo sa šejhojima da učim hadis. Pa sam na lađi vidio jednog čovjeka koji je pitao jednog šeha tu koji je bio na lađi kaže jedan čovjek se zakleo da će da talakne svoju ženu ako ti ne znaš sto hiljada hadisa rekao on zna sigurno ako ne zna ja ću moju ženu da talakne i zakleo se da će tri puta talakne znači gotovo ha. kaže jeli morali da je talakne kaže فأطرق رأسه مليا ثم رفع فقال اذهب يا هذا فإن كبار في يمينك ولا تعود إلى مثل هذا كاجي sageo je svoju glavu, bilo mu je teško, onda se podigo i rekao, kaže, idi, kaže, Allah ti se smilovo, kaže, ti si ova, ispunio svoje obećanje. To jeste on zna to hiljada hadisa i nemoj više nikad to da ti se ponovi. Nemoj više tako da se zakliješ. Hvala Allahu, pa ne mora je da talak ni ženu. Jer braće, znamo i sami, talak, razvoj braka. Čovjeku se broji, znači, i u šali i u zbilji. A posebno kad se zakune. Ako čovjek ženi kaže tri puta talaknuta si ili puštena si ili bilo na koji način, ona je zauvijek puštena. Nema više vraćanja. Nema više vraćanja tome. <laughs> I ovo isto se od drugog šeha ista ta se prenosi, znači pitanje Ebu Zura razi od čovjeku koji se zakleo da će tri puta da talakne ženu ako on ne zna a halal se braće 200.000 hadisa nije 100.000 malo kako sam rekao nego 200.000 hadisa pa i on rekao da li je on pogriješio kaže nije pogriješio ali nemoj više to da radi nemoj više to da radi bili su hrabri ha? mi se ne bismo zakleli sad ja se ne stvar ja nemam ne znam ja. <laughs> smijem se neko zakljeli da ovde braće znaju deset hadisa na pamet a <laughs> ha Allahu musta'an Kaže Ebu Muhammed el-Asal, malo prije smo ga spominjali, kale Ebu Ahmed el-Asal, ahfazu qiraati 50 alf hadith. ويقال إنه أملا تفسيرا كبيرا من حفظه kaže naučio sam o kirajetima 50.000 i govorili su da je izdiktirao tefsir veliki veliki tefsir izdiktirao iz svoga hivza i ljudi zapisali, napravili tefsir on diktirao, oni pisali. Sve iz svoga hivza. Ebu Bekr el Dja'abi Kale Ebu Bekr el Dja'abi Ahfazu Erban nije elf hadis. Naučio sam 400.000 hadisa. Wa adkuru bi sitte mijete elf hadis. I kaže, wa uzakiru bi sitte mije elf hadis. I kaže, naučio sam znači 400.000 eh, hadisa i kaže za 600 hiljada kaže se mora da ponavlja drugi hiljada moram da ponavlja nije siguran ha? Allahu Musa Ismail ibn Yusuf kana jahtazu 40 al hadith naučio je bio 40 hiljada hadisa wa yuzakiru bi 70 al hadith i sa kako se zove sa podsjećanjem znam ovo bi znači 70.000 hadisa isto tako braćo ne samo da su učili hadise nego su učili šta i kako se kaže stihove učili su stihove nekad su to jer se gramatika arapska i arapski jezik ovaj književni i posebno gramatika znači uzimala se iz tih stihova koje su učili Arapi i one prve generacije i učili su se iz Kur'ana. I ako bi se neko gramatičko pravilo htjeli ovaj da dokazuju, dokazivali sa stihovima te arapske poezije. Pa Pastu kaže i to jako dobro, jako dobro znali. علي بن المبارك الأحمر قال أبو عباس أحمد بن يحيى كان علي الأحمر يحفظ أربعين ألف بيت شاهدا في النحو kaže, naučio je bio Ahmed al-Ahmer ovaj, Ali al-Ahmer ovaj, 40.000 stihova koji su bili kao, kako se zove, dokazi za gramatiku. 40.000. Abdul Malik ibn Qarib al-Asma'i قال عمرو بن سبة سمعت الأسمي يقول أحفظ ستين ألف أرجوزة naučio sam kaže uh, 60.000 jesama ili ti kako se neki prošli put nije stihova stih, stih je jedan ona dva reda ne svira jeste nego je on ja ovih uh, pjesama jel kasida وفي رواية ستة عشر ألف أو دقوة فدي ست نت كيلادا زاتم أبو تمام كان أبو تمام يحفظ أربع عشر ألف أرجوز للعرب نوتي بيو četrnest hiljada ovih pjesama arapskih Ebu Bek el Bari el Enbari قال أبو علي قال كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيلت ثلاثمائة ألف بيت شاهدا في القرآن učio je kaže naš šejh Ebu Bekr ovaj uh, 300.000 stihova koji su dokazuju ovaj ova kuranska uh, kako se zove tefsir Kur'ana i tako dalje koji su znači dokazi za Kur'an 300.000 Ebu Feth ibn al-Arid preselio 366. godine kane jahfad akseru min mjet tej elf bejt više od 200.000 stihova je znao na tome neki su braćo ove uh, kako se zove svoj hivst uh, e, kako se kaže određivali u knjigama. Pa bi govorili, ja sam naučio toliko i toliko knjiga. Ha. Nije broj hadisa ili broj stihova, nego broj knjiga koliko su naučili. Kaže Ebu Bekr el-Embari, zekere u enahu jahfezu išline wa mije, min tefasiri il-Kur'an bil esani. Naučio je bio uh, 20 išline wa mije. 120 tefsira Kur'ana sa svim njihovim prenosim. 120 tefsira na to ne znao. Jedan po, jednom prilikom je bio bolestan fi zemeni ebihi fa kale kalbuhu. Pa je kaže njegov otac bio jako tužan pa su ga pitali zašto kaže kefa la akliku ala men jahfedu džemiju hadihi sanadit minel kutub kaže kako da ne bude tužan žalostan kad veliko znanje odak on umre jel subhanallah i lazim أملا ابن أنباري من حفظه غريب حديث وهو خمسة واربعون ألفا ورقة كازي آه izdiktirao je e, 40.000 listova hadisa. Šta radite Izdiktirao je 40.000 stranica hadisa. Ima oni braćo koji su ovaj svoj hivs merili danima. Ha, koliko dana može iz Hivza da pričam. Jel? <laughs> Kaže Šabi, prošli put smo ga spominjali, kaže ma se mi'tu mundu isrine sene min ređuli juhadisu bi hadisin illa wa ana alemu bihi minu. Kaže već se, će, ovaj 20 godina nisam čuo nekog čovjeka da je rekao hadis a da ja nisam bolje znao za taj hadis od njega. 20 godina nije čuo novi hadis. Znači, koliko je šehova čuo, koliko je... A ima i danas neki šehova, ja znam, pa kad vidio, ka, ja taj hadis nisam čuo. <laughs> Subhanallah, tu dime kako ti toliki učenjak nisi čuo. Ha. Kaže šabi, ma erua še'en e kalu mine ša'r. Še'r. Še, še. وَلَوْ سِئْتُ لَأَنْسَنْتُكُمْ شَهْرًا لَا أُعِيد kaže najmanje što sam naučio bili su stihovi i ovo arapska poezija A ako biste htjeli mogo bi mjesec dana da vam govorim i nijedan stih da ne povratim najmanje to naučio bi a zamislite šta je znao više od toga Allahu mustan gdje smo mi braćo od ovih ljudi Mamer ibn Rashid preselio 153. godine, kale Jahja ibn Ma'in, kale Hisam ibn Yusuf, a e kame ma'mer indena isrine sene ma re'ina lehu kitab. Bio je kod nas uh, er, ma'mer ibn Rasid, 20 godina mi kod njega nismo vidjeli knjige. To je govorio hadisa bilo je iz njegove iz njegovog hisa. Yunus ibn Habib al-Nahwi قال أبو بيد معمر بن المثنى اختلف اختلفت إلى يونس أربعين سنة كل يوم أملى الواحي من حفظه وأنصاره kaže bio sam kod ovoga Junusa 40 godina svaki dan mi je diktirao i ja sam pisao i sve iz njegovog hivza 40 godina svaki dan. Ja bi došao, on bi mi zikirao i ja bi ostavio. Za 40 godina. Da im se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, zaista ovi ljudi, braćo, su zaslužni za sve ovo danas što mi imamo. Svaki hadis danas koji mi prenesemo, koji učimo, po kojem radimo, inša Allahu ta'ala, ovi ljudi će zato imati nagradu. www.baltalk.com Soba put vjernika I ono što bih htio da spomenem osvrnuo bih se na ders od prošle subote nedelje kad sam držao ovim novotarima i ovim demo, demokratama i ovima i vidio sam da je na Paltalku dosta pivuko prazni ovaj der. A vallaj i braćo, ovaj noć je se daleko bolje. Daleko je bolje pričati ovim ljudima nego onome tamo novotaru ili onim tamo fasicima ili kafirima ili mušticima Allah zna sve kakvih nema i sada će da uzmu da čitaju fige iz sire o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa o ashabima o, o, o ovim selefima o tabinima i učenjacima vallaj će biti korisnije jako puno korisni i za njihov iman i za njihovo znanje od ovih novotara iako je to nekako srcu drago nekako to privlači ljude subhanala pa jesi vidio onu informaciju jesi vidio što je onaj lupeto tamo jesi li vidio ovoga što je se isprovaljivo jesi vidio ovoga i to nekako ljudima milo i drago a ovo obraćao i ovi ljudi kakvi su bili daleko je bolje da znamo samo može isto ko što ti od ovih njihovi gluposti da zastane kakve su gluposti od ovih telefa da i zastane kad čuješ kakvi su bili koliko su koliko su učili molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše slušanje molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovi telefi budu uzor i da mi, inša Allahu krenemo njihovim stopama. Da naučimo makar deset hiljada, ako ne možemo sto hiljada ili milion hadisa, jel na pamet? A braćo, samo jedan hadis dnevno kad bismo učili. Za godinu dana bismo znali 360. Pa toliko ne zna sve hođa da se pokupi na Balkanu, toliko možda ne znaju hadisa na pamet. A šta misliš da hivzamo tako svake godine? gdje bi nam bio kraj. A svaki od nas bi mogao jedan ajet danas da nahizda. Jedan ajet, jedan hadis. To bi nam, inša Allah, dalo da budemo među najvećom ulemom ovde kod nas vamo na Balkanu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti napravi put, da nam ukaže istinu istinitom i da nam ukaže na zabludu i da se klonimo nje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله Soba protivnika. www.portal.com Soba Put Potjeb Vjernika Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.portal.com Soba Put Vjernika Thank